Kādreiz ir bijis grūti.

Ir galā, nezinu. Es nezinu, vai <laughs> viņš, viņš iztaisīja tos nu video. Viņam vajag to Helsinko. Dažas Londonu. Viņš Helsinkos iesprūda. Nu jā, viņš iesprūda. Es veselu nāk. Ā, tu redzēji to, ka viņš taisīja to? Nu jā, jā, jā. Viņš ir Helsinkos paliek, jo tas lidojums kavēja. Jā, jā, jā. Tieši paliek manā laika aizlidoja. Tas nāca kaut kā gudrs. Nu, nu, jā, jo tas pēdējais bija, ka viņš no, no Helsinki uz Londonu. Vai jūs zināt? Nē, Helsinki uz Londonu, tad no Londonas. Ah. Tas tāds saviem Ja, ja ziņa nav ļoti, tad viņam ir. Viņš jau nogurs būs. Nu tā viss. You're accepting here? It is. Like stuff, Like stuff. No, it was dope. Never, never, just never, never, Oh. Este nou și așa. Care stau? Good evening, everyone. Welcome, Visim. And welcome for tonight. У нас atlaidni aicināti, vai sveicināti šovakar. It's good to be here tonight again. We Ir labi būt šeit atkal. And uh, we just want to um, say that God really loves us. Un mēs gribam teikt, ka um, Dievs ļoti mūs mīl. And I'm sure everyone knows that. Un es esmu pārliecināts, ka visi jau to zina. And I believe that. Un es uh, ticu tam. And so God is good. Dievs ir labs. So if we can just say God, thank you for today. Ja mēs vienkārši varētu pateikties Dievam, thank paldies. Thank you for giving me food. Par šo dienu, par to, ka tevi dāvā ēdienu. Paldies par atgādījumu. It sounds simple. Tas izklausās vienkārši. But it's very important. Bet tas ir ļoti svarīgi. It shows appreciation to the Lord. Ka mēs, uh, ka mēs uh, arī izsakam Dievam savu, savu, ka mēs novērtējam tās lietas, ko viņš mums dāvā. Thank you. Paldies, Tev, Tēvs. Es domāju, sāk citu dziesmu, tā kā Džona tā runā, tad es domāju, ņemšu citu dziesmu, tad dziedāsim Dievs, tu esi labs. Yeah. Thank you. zinātnisks, pētniecisks vakars, bet kungs, ka mēs sastopamies ar Tavu vārdu, kungs, ar Tavu dzīvo patieso vārdu, kungs, kas, no kura ir radis, radusies šī zeme, kungs, no kura ir planētas un kosmos, Dievs, viss pastāv uz Tavu vārdu spēku un Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs varam ar Tavu vārdu sastapties šovakar, ka mēs varam to studēt, ka mēs varam iedzināties, un ka mēs varam meklēt Tevi, meklēt Tavu sirdi, meklēt, kungs, kāds Tu esi, kāda ir tavs sirds, kungs. Paldies, ka tavs vārds maina. Paldies, ka tavs vārds ir spējīgs izmainīt mūsu dzīves un tās izveidot, kungs, veselīgas un tev tīkamas. Un tās to mēs vēlamies, lai mūsu dzīves ir tev tīkamas, patīkamas, kungs. Mēs Mēs sev nododam Tev, kungs, Tavai, tavai podnieka rokai, Tēvs, lai Tu mūs veido šodien, lai Tu pie mums strādā, lai Tu veido mūsu sirdis, kungs, kā mālu, kungs, ka Tu liec uz ripas un mīts, Dievs, par tādu draugu, kādu tu gribi, kungs, mums redzēs. Kas ir tavā sirdī mūsu dzīvē? Kas ir tavā sirdī, kungs? Nevis, ko mēs izdomājam, bet Dievs, kas ir tavā sirdī? Un tu zini, mīļais tēvs, kāds draugs tev ir vajadzīgs, kungs, jo tu esi tik brīnišķīgs savā gudrības dziļumā. Tu zini, kungs, tavu plānu un tavu nodomu tēvs, tie ir dzīvi, patiesi un bagātīgi, kungs. Un mēs ar prieku tev pakļaujamies, un mēs tev pielūdzam, un mēs slavējam tev. made So we're going to make two groups tonight. Mēs izdoka, mēs izveidīsim divas groups, And uh, we will bring this to table closer. Mēs gribētu tos divus galdus two tuvāk, nolikt. And uh, we will uh, Un tad grupas varēs piesaistīt. Thank you. Ключових Arbeiterfried so, yeah, so, uh, um, English will be leading one group and Latin will be leading one group. English will be the group vadīs vienu grupu, be vadīs otru group. But it's something we're going to do all together. Bet kaut ko mēs darīsim visi kopā. So, uh, how do we, how do we uh, do the numbering? So, apart from, yeah, yeah, apart from English and Tīkls, Mārtiņš, nē, bet pārējie. The rest, one, two, one, so we start from here. Varētu skaitīties, viens, divi, viens, divi. Viens. no, <laughs> divi. One, two, one, two, okay. okay viens, divi un tā, nu, viens, divi. Pakārtējās pēc kārtas. Jā, nu labi, ja Janet saka tālāk randa. Nē, nē, viens, divi, divi, divās grupiņas varbūt. Jā, trīs nebūs. Atpēc, Jā, trīs, trīs, trīs. Man teikas, būs viens, viens. Ah, reku, arī Gio, Gio arī.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 The group one, down here. Pirmā grupiņa nāk šeit, un otrā tur būs. Tā, es biju divi. Es laikam biju divi. Tu esi divi. Okay. Tu vadīšana, vadīšana. Oh, oh, oh, oh. Es ko es esmu parasti? <laughs> Nē, es nevaru būt tur. Es esmu viens. Es nezinu, bet Mēs viens no jums. Tev jau nāk šeit, un Ingas tur. Ingas tur. Tur ir divi, divi. Nē, ir viens. Man ir viens. Mēs redzēsim skatus. Uz rītdienu. Es pa logu sev paskatīju. Ā, es tur varu, mēs tur. Andā. Andā mums tur arī būs jāskatās. Jā, jā, jā. Ā, tu paņēti tur sēdies, jā? Tu esi viens, vai jānāk šeit? Man arī kaut ko iedod. Būs, būs, jā, jā. Tā, katram pa šitādam. Jā, paldies. Ilona divi? Tā. Mhm. mhm. Jā, daudz viens. Divi, viens, tu biji divi, Ilona. Ā, labi, tu biji divi. Es jau atceros. Jā, beidzot. Aha. Thank you. Man ļoti daudz zīmolīšu. Jāsēž tu, Anija, sēd tu, tu būs jāskatās arī. Man arī krāsē. Man nav. Tāpēc ja mēs vajag... sametīsim uz galdu, uzmetīsim. Es, es to sacinu. Paldies, tu izātiksi šodien. Nē, nē, nē, galvu. Krāsē no. Laikam palaid, tad arī. Tev arī šitais, man patīk. Man patīk šitie. Tie zīmoli. Viņi raksta uz visu. Zīmolus. Nē, nē, nē. Tas ir tinta zīmols. Ah, jā. Ja kādam nav matkāpes, sakiet, jā. Jā, es, es tikai šļos Es tādu. speciāli nopirku. Es sapērku visus šļos. 0, 1, 2, 3, 4, es līdz 8 sapērku. Nu, Cik? tā līdz 8. bet Es visus viņus Ā, nopērku. Visus tas lielās. Visus biezas. Jā, jā, jā. Un man ir pirmais, man ir vistievākais. Tev viss mazākais. Jā. Okay, Bet viņi so, ir un tas ir biezāk. Viņa labi Tas ir vienmēr ir- biezāks, jo ir to- rekurāts rakstīts, rekurīgs. Ja tur, piemēram, nekas jau bija. Tev jā, abā jau būs pēdējā rokā, piemēram, aizties lapu, parastā neraksta. Nu, parastā pilspālu. Bet šitā raksta. Pagad, mm, tas ir tavs. Tev mazāk. Man ir šādāks. Šitā? Cik daudz mēs sajūpsim. Nopietna skola. Jā. Man patīk nopietni. Forši. Man ir armijas. Visi pa īstam, nav? Man ir armijas bībeli. Tā jokā. Ar bruņojumu. Ar bruņojumu tik tikai. Kāpēc tā klāta? Man bija pēc pakalais. Nu jā, maz. Nu jā, bet pakalais. Ir labāk. Kamēr gaidīju mammu. Nu jā. Mums pēc pasūtījums. Jā, nu kā? Brintana? No uh, Elīnas un Madras. Un Elīna ir uh, rekus. long. Ah, Hindi ba lang natin? Yeah, fishy. So, who has Skoro tayo tali. Edison says he was fast Is it, oh. is it interesting? Or uh, is scaring? Or the list is weird? <laughs> Or oh, there are some strange stuff inside? How was it? Kā ah, bija? Yes. Serious book. Serious, but no get down there. Awesome. So, um, so just from last week, uh, no pagājušajā nedēļas atkārtojumā. The Bible asks us to study to show ourselves approved to God. Bībele aicina mūs, lai mēs uh, studētu Dievu vārdu, lai uh, būtu uh, nu, Dievam tīkami, ja arī viņš varētu mums tā kā, nu, akceptēt. Ah. And as we study the Bible, we became for men for God un studējot Bībeli, mēs kļūstam par Dieva darbu, darbu strādnieku. We don't have to be ashamed. Mums nav jākaunās. But always preaching the gospel, dividing the word of truth. Bet vienmēr jābūt gataviem sludināt Dievu evaņģēliju, pareizi, pareizi izskaidrojot. We talk about people who were banned for their faith in the gospel of Jesus Christ. Mēs runājam arī par cilvēkiem, kas tika savas ticības dēļ but uh, enough. And then we talk about two approach to Bible studies. Un mēs Who remember? Deductive, induktīvā. Oh, ļoti Inductive and deductive. So we say that nothing is going to the Word of God to support our idea or theology or what the famous preacher has said. Mēs teicām, ka deduktīvā metode īsumā nozīmē, ka mēs dodamies pie Dieva vārda, lai atbalstītu savas idejas, savus priekšstats par eh, kādām lietām, par kādu slavenu mācītāju teoloģiju. And then we say this is what we do when we study deductively. Un tad eh, mēs parādot šo attēlu, mēs teicām, tas ir apmēram līdzīgi, ko mēs darām, ka mēs deduktīvi studējam. We tell the Bible what we think. mēs Bībelē sakam, ko mēs jau domājam paši. And we said inductive is open-minded. Bet uh, turpretī induktīva uh, metode, mēs teicām, ka pirmkārt ir atvērts prāts. Listening ka mēs klausāmies. To new ideas. Uh, esam atvērti jaunām domām. We take time to do that. Un mēs uh, veltam tam laiku. And at the end we are willing to obey what God says. Un beig beigās mēs esam gatavi paklausīt tam, ko Dievs mums saka. So inductive we are hearing. Tātad induktīvā metode nozīmē, ka mēs klausāmies. So the book of Jude welcome you. Un tātad eh, eh, aina laipni aicināti jūtas vēstules studijās. What is the first step to Bible study? Kāds tad ir pirmais solis, ja eh, sākot studēt Bībeli? Kas atceras? Tu remember? Jā, svētais gars jā, jā. Holy Spirit. Holy Spirit, jā. Yeah. Before Holy Spirit there is something. Svētā gara vēl kaut kas? Pirms? Novērošana, ko saka teksts. Ah. But she kind of said that. She said ah. you have to pray to Holy Spirit. Yeah. Pray to Holy Spirit. Okay, so we have prayer and then Holy Spirit, which is two different things. Okay, so someone should pray. Kāds varbūt varētu arī lūgt, vadīt mums lūgšanā, pirms mēs sākam šodien. Tā no vietas kas mēs saprotam, ko mēs lasām. Man tas paliek tāds manīt mūsu dzīves uz augšu. Paliek, mēs esam noskaņot tās mūsu sirds, pakrauties, pakrauties Dievs uz tevi, uz tavu vārdu, nelikt klāt kaut ko no sevis, bet izrādījos saprast,

Come and teach us. Nāc un māci We depend on you. Mēs esam atkarīgi no tevis. Can we say that together? Vai mēs kopā varam to pateikt? Welcome, Holy Spirit, Nāc gars. in this time Šajā laikā and every time we study the Word of kad God. mēs studējam Dievu vārdu, We welcome you. mēs tevi aicinām. Hallelujah. So, what do we do now? ko mēs tagad darām tālāk? Lhasa. Lhasa. Read. Okay, so now we will read through the, the text of um, Annalise. Do you have one copy? Do you have the Lambian copy? Yes. Okay, so you take one and then join the table. Mm -hmm. So we will read together. Isso vocês Oh, ah, silently. Yeah, yeah. Each group will read together. So you read maybe one to three, and the other person read three to four, but make sure everybody read. Ah. Is there someone who cannot read here? Who can read? Who cannot <laughs> read? <laughs> everybody can read, right? You can answer. Sorry? Is there someone who cannot read here? Country. True country. Vienkārši, kurš nemāk lasīt. Mēs visi māk lasīt, jā. We all know. Oh, everybody know. Okay. So we start with here. Okay. So you read, uh, is how many verses? 25 divided, divided by 6? Tas bija līdz 6 būs, man 4, jā. 1 to 4, jā. 1 to 4? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jākava brālis, aicinātajiem. Aicina ko mīl Dievs Tēvs un kas ir pasargāti, lai būtu ar Jēzu Kristu. Lai Dieva žēlstība, miers un mīlestība jums iet vairumā. Mīļie, lai gan es ļoti gribēju jums rakstīt par mūsu kopīgo glābšanu, es atzinu par nepieciešamu savā vēstulē jūs pamudināt neatlaidīgi cīnīties par ticību, kas reizi par visām reizēm nodota svētajiem, jo pie jums ir ielavījušies ļaudis, kuriem jau sen rakstos paredzēts sots, bezdievīgi cilvēki, kas mūsu dieva augstsirdīgo labestību pārvērš par aizbildinājumu nekautrīgai rīcībai un noliedz mūsu vienīgo īpašnieku un kungu Jēzu Kristu. Lai gan jūs to visu jau zināt, vēlos jums atgādināt, ka Jehova izglāba savu tautu no Eģiptes zemes, bet pēc tam iznīcināja tos, kas neticēja. Eņģeļus, kas nesaglabāja sākotnējo stāvokli un pameta savu īsto māju vietu, viņš tur mūžīgās važās, necaurredzamā tumsā, lielās dienas tiesai. Tāpat arī Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas nodevās izvirtībai un sekoja pretdabiskām miesas tieksmēm. Tās ir kļuvušas par brīdinošu piemēru mums, izciesdams piespriesto sodu mūžīgā ugunī. Un tomēr arī šie cilvēki, kas ir iegrimuši savos sapņos, aptraipa miesu, neciena varu un ievā godā celtos. Kad viss e, virsēņģēlis Mihails, kas, kad viņam mūzus miesas dēļ bija strīds ar vēlmu, Niedrošinājos to nievējošiem vārdiem apsūdzēt. Tikai teica, lai Jehova tev nosūta. Turpretī šie cilvēki nievā visu, ko viņi patiesībā nemaz nesaprot, bet ar to, ko viņi līdzīgi nesaprātīgiem dzīvniekiem instinktīvi saprot. Viņi paši sev grūž ostā, bēdas viņiem. Viņi ir aizgājuši pa kaini ceļu atliedz zemes dēļ ieslīguši bija Leāma maldos un gājuši bojā, runādami dumtīgi kā korahs. Viņi ir zem ūdens klints, jūs mīlestības mīlestos, kuros viņi piedalās kopā ar jums. Gani, kas nebija ganīt tikai paši sevi, bez ūdens mākoņa, ko vēja dzenā šurp un turp koki, kam vēlāk rudenī nav augļu, divkārt miruši, izraut arī savām saknēm. Rakojošas jūras bangas, kur kauna darbi kā putas ļauts augšu, klīstošas zvaigznes, ko gaida vismelnākā tums uz mūžiem. Arī Ēnoks septītais no Ādama pravietoja par viņiem, ka teica, lūk, Jehava ir atnācis ar savu svēto eņģeļu miriādēm, izpildīt visiem spriedumu un atzīt visus bezdievīgos par vainīgiem, visos viņu bezdievīgajos darbos, ko viņi bezdievīgi ir darījuši, un visos briesmīgajos vārdos, ar kuriem bezdievīgie grēcinieki ir vērsušies, vērsušies pret viņu. Tie kurnētāji, kas sūdzas par dzīvi, sakodam pašsavām vēlmēm, viņu muti runā uzpūtīgus vārdus, un viņi pieglaimos cilvēkiem savu labumu dēļ. Tas ir <clears throat> شتا لطمة What best now? Best 16? Mīļies, atcerieties, ko agrāk bijāt. Agrāk ir runājis mūsu kungu Jēzus Kristus apustīs, kas jums mēdza teikt, pēdējā laikā būs izsmējami, kas sekos paši savām bezdzīvīgajām vēlmēm. Tie ir tie, kas sēda šķelšanos, dzīvniecis cilvēki bez garīgā, bet jūs mīļie, celiet paši sevi uz jūsu visvētākās ticības pamatu un lūdziet saskaņā ar svēto garu, lai paliktu Dievu mīlestībā, un lai gaidāt mūsu kungu Jēzus Kristus žēlastību. Mazliet tālāk, ja kas ļauj iegūt mūžīgu dzīvi. Tāpat esiet žēlsirdīgi pret tiem, kas šaubās, un gādiet tos, kas izrādām no uguns. Esiet žēlsirdīgi arī pret citiem, taču ar bīju, mīstam par miesas aptrāpītās dēļ. Bet tam, kas spēj jūs pasargāt no klupšanas, nostādīt bezvainīgu savu spožumu priekšā ar līgsmību vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, lai ir gods, diženums, varenība un vara no pašiem vienlaikiem, tagad un mūžīgi mūsu. Amen. Amen. Where, where do you stop? <coughs> Can you read all? Yes. Out? that, <laughs> you didn't. <laughs> amen. I have amen. <laughs> okay. Love it. Tas ir jaunais, jo es skatos, man nav. Jā, tas ir jaunais. Tas ir jaunais. Nē, nē, nē, kaut kāds no vecākiem sāksies piektā, ne? Kaut kāds vēl vecāks, ne? Vēl vecāks? Ā, šeit nav jaunais? Man ir jāatzīst, jo man ir tā 63. tur ir tas jaunais. Jā. Šis ir pilnīgi jaunais. Jā, jo tur jau nav no jeho. Jeho, jā. Kungs. Kungs. Te nav tī kungs, jā. Tas bija tā nav šis. Jā, arī nav iekļauts. Kas tā ir? Šī ir pat jaunākā, trešā, 2003. gadā izdota. Bet tā palēkā. Bet, tā, bet, bet tas ir jaunais tulkums, ne, man liekas, tas ir. Jaunais tulkums, ir dzird, viss, kas tulko piedalījās. We just wanted to make sure it's not like that. Mhm. Um, it's jaunais. Okay. Compare with your last one, it's the mhm. same thing that we read. It's not the same thing. is God, the Lord, the Lord. Yeah, nu are like the tas kungs ar sodu. Okay, so just to draw our attention, uh, the text I copied from uh, internet. Textul es iet no atradu internet. So uh, I, I, I have just been told that uh, God, the Lord is used as Jehovah in that book. <coughs> Un man tikko kāds teica, ka uh, grāmatā ir rakstīts uh, Dievu, vai tā kungu Dievu vai Jehovas vārds. Of course, Jehovah is the name of God. Protams, mēs zinām, ka Jehova arī ir Dieva vārds. So, um, it's fine. Tas būtu tā kā, nu, nekas nebūtu slikts. But next time, I think we need to have the real Bet nākošais droši vien mēs paņemsim. Atvainojamies par to. But what is more important is what is in the text and now we're going to check the text. Bet tas ir vēl svarīgāk, kas ir tieši atrodams tekstā, un arī šokad mēs pētīsim, kas ir šajā tekstā. How was the reading? Kā, kā bija lasīšana? Ļoti labi. Ļoti labi. okay. So what we're going to do next is... Uh, Nākošais, ko mēs darīsim, būs... <clears throat> intro to the book of Jude būs tāds kā ievadiņš eh, jūtas vēstulē. Uh, the book of Jude is, uh, is very clear in verse 1. You uh, can check your Bible. Pirmajā pantā var pārliecināties uh, savās bībelēs. Uh, the first thing we would like to check in is authorship. Pirmais, ko mēs pārbaudīsim, ir okay. autorība. Uh, so, kas ir autors šai vēstulē? Jude is a letter or epistle. Nu, tad eh, šī ir vēstule. Jūtas vēstule. What is the letter? Un kas ir jautājums? Kas ir vēstule? The letter is a letter. <laughs> okay, so letter is, is simply someone sit down, write something to tell you about what's going on or to tell you about what is going to go on. Vēstule ir, kad kāds apsēžās un eh, vienkārši pieraksta par kādām lietām, kas notiek, jeb arī par kādām lietām, kas uh, ir sagaidāmas. In the early church is very common. Un uh, pirmajā draudzē bija ļoti parasta lieta. For the church leaders to write. Kad draudžu vadītāji rakstīja. To other group. Citām uh, grupām. Addressing their problem. Un uh, viņi parasti arī uh, konfrontē kādas problēmas. Addressing their issues. Uh, runāja par uh, kādām situācijām, jautājumiem telling them the things they should know. Un uh, pastāstīja viņiem no lietas, kuriem, viņiem, kuras viņiem ir jāzina. It's not like today we keep quiet about everything. Tas nav tā kā šodien, ka mēs bieži vien par visu klusējam, neko nesakam. And then Jude is uh, the 65th book in the Bible. Jūdas vēstule ir 65. Uh, grāmatu Bībelē, tas ir sākuma. The Bible has 66 books. Un Bībelē kopumā ir 66 grāmatas. 39 books in the Old Testament, 39 vecā derībā, and 27 in the New Testament. 27 jaunajā. Is the second to the last of the Bible. Un šī ir priekšpēdējā Bībeles grāmata. Next to Revelation. Pirms uh, atklātums grāmatas. So, who wrote the book? Tātad, kas rakstīja šo grāmatu? Kas sarakstīja? Jūda. Jud Jēzus brauc. Juda, there are many Kurš Judas in the Bible. Bībelē daudz Jūdas minēta. Kurš tas varētu būt? So, Jēka brauc. Let's read verse 1. Uh, lasīsim pirmo pantu, jā. Tekstā savā. Verse 1 says, Jude, the servant of Jesus Christ. If you have your Bible, you can also read in your Bible. Jūs ievēlaties, varat no savām Bībelēm lasīt, jo nav labs jālasīt. Okay, so Jude, the servant of Jesus Christ. Tad, э, uh, ja, Jūda, Jēzus Kristus kalps. And a brother of James. Un uh, Jēkaba brālis. So we know that the author is Jew. Mēs saprotam, ka tātad autors ir Jūda. And he's a brother of James. Un viņš ir arī Jēkaba brālis. Okay, so many people, many scholars debate. Uh, daudzi uh, Bībeles pētnieki uh, nav viensprātis. That it could be Judas Barnabas. Tas varētu būt uh, eh, Jūdas Barnaba. There are many different thoughts. Ir dažādas eh, domas par šo. But we, we came to conclude that. Bet mēs varam uh, izdarīt slēdzienu. In that time, ka tajā laikā, someone will identify himself with his own family member. Kā tajā laikā bija pierasts uh, sevi identificēt ar kādu ģimenes locekli. Tev bija vieglāk saprast, kas tu esi. And so, because the Bible is translated from Greek to English, un uh, tā iemesla dēļ, ka Bībele ir tulkot no grieķu valodas. The one brother is Adelphus. Sorry, Adelphus. The one brother. Uh, tas vārds brālis, uh, tas ir Adelphus. And that means someone of the same blood. Un tas nozīmē tās pašas, tā, to pašu asiņu brālis no so, tās ģimenes. So they say that Jude uh, is actually the brother of James. Tātad eh, jūda patiesībā varētu būt eh, Jēkaba eh, īstais brālis. So can someone open Matthew 13:55? Pats kā, vai kāds varētu at, at, atšķirt Mateja evaņģēlija 15:55 pantu? And Mark 6. Un kā cits varētu paņemt Marka 6:3. Let's. Kas varētu Ilonu paņemt Mateja, un kāds vēl varētu Marka pieteikties? Vai vēl? Mārtiņš. Mārtiņš.

Un tad jūda mēs šeit redzam šajā raksturvietā, un jūda nozīmē arī jūdes. Okay. Mark 6 verses 3. Marka 6, 3. Bet kad tu dod mīlestības dāvanas? Nē, Nē. vai viņš nav? Ah, tas ir Mateja. <laughs> vai viņš nav namdaris, Marijas dēls, un Jākaba, un Jāzapa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis, Okay. So internal evidence Tad iekšējā liecība. We have that James, Jude has a brother who is called James. Mēs redzam no šīm rakstvietām, ka Jū- Jūdam ir brālis, kurš sauc Jēkabs. And then there was another question why he didn't say the brother of Jesus Christ. Un ir vēl cits jautājums, kāpēc viņš neuzsaucās tieši uz Jēzu Kristu, ka viņš ir Jēzus Kristus But he called himself a servant. Bet viņš saka, uh, Jēzus Kristus kalps, nevis brālis. Perhaps he doesn't want to make himself equal with the Lord Jesus Christ. Iespējams, viņš nevēlējās sevi uh, parādīt kā, uh, eh, uz, tā kā, nu, vienā līmenī ar Jēzu Kristu. Therefore he called James, tāpēc, his brother instead. Tāpēc viņš atsaucās uz Jēkabu, bet uz Jēzu kā, atsaucās kā Jēzus kalps. So we conclude that it's James, the brother of Jesus Christ, and James, the apostles. Tātad mēs... Uh, mēs izdarām uh, slēdzienu, ka uh, jūda šis tiešām ir uh, Jēkab brālis un uh, brother James. Jā, James. Un uh, apostle? No. James. James, James, the brother of Jesus Christ. Tātad, jā, Jē, Jēkabs bija Jēzus brālis un, uh, un jūda arī. Okay, so about the dates, it's difficult to tell which date jautājums par laiku, kad viņi ir sarakstīti, ir diezgan sarežģīti precīzi pateikt. But uh, the deep says that the book is written uh, in between 64 to 68 after the death of Christ. Uh, 64 to 68. Yeah, between 64 to 68. Uh, precīzi gribu pateikt, bet tas ir apmēram starp 64. un 68. gadu pēc Kristus šī, šī grāmata ir uzrakstīta. Okay. And the reason for that is that there is external source that is called Eusebius record. Un kāpēc uh, mēs tā varam domāt, eh, ir ārējās liecības, kas mums uh, palīdz pieņemt lēmumu. If I understand correctly, Eusebius is the third bishop uh, of the church in Jerusalem. Tas Eusebius, uh, viņa liecība, uh, viņš pats bija trešais bīskaps, uh, saprotu, pirmajā draudzē. And in his record, Jēzons bīskaps. Dievs vēl mums bijis. Jā, paldies. And in his record, un uh, viņa uh, tā kā pierakstos vai viņa tajos, ko viņš liecībās. They found that Domitian, which is a Roman emperor. Viņi atrada, ka Domitians, kas bija Romas imperators tajos gados, was ruling in 18 to 96 Jā, AD. šis Domicians viņš valdīja no 81. līdz 96. gadam pēc And, Kristus. and during his time, Un viņa laikā he was persecuting Christians. viņš bija tas, kas vajāja kristiešus. And he was looking for someone who is from the family of the king to kill him, the family of Jesus Christ. Un viņš meklēja, uh, kas ir Jēzus Kristus ģimenes locekļi, lai viņus nogalinātu. And because he thought that Jesus is a king, so tāpēc viņš uzskatīja, ka Jēzus ir ķēniņš. So the kingship of Jesus is opposed to his kingdom. Uh, so that he is jealous about yeah, yeah. the kingship of Jesus yeah, Christ. Tātad viņš bija greizsirdīgs uh, par to, ka ir vēl viens ķēniņš un viņam ir ģimene un uh, tur ir tā kā, nu, cīņa. So he find out that there is a family of Jude. that the uzzina, ka uh, Jēzus family of Jude, ir which is a family of Jesus Christ. Kas ir And they took his grandson. Un viņš paņēma viņu mazdēlu. And they killed his grandson. Un viņi nogalināja viņu mazdēlu. So because of that also that evidence that Domitian killed the grandson of Jude Un šīs liecības dēļ, kad Domicians nogalināja jūdas mazdēlu, as a link to the kingship of Jesus Christ, uh, šis ir tāds kā, tāds kā, nu, tā kā norāde uz Jēzus Kristus they uh, consider, they consider Jude to be part of Jesus family. Es arī palīdzēju saprast, ka Jūda tiešām varētu būt daļa no Jēzus ģimenes. Who wrote the book? Kurš arī ir autors. And uh, Second Peter is similar with the book of Jude. Otrā Pētera vēstule ir patiesībā līdzīga. That talks about similar issues. Tā runā par līdzīgām problēmām. And uh, yeah, so so far this is just uh, authorship and the date. Tik tālu mēs patreiz vienkārši tā kā ievadā runājam par autoru un par uh, laiku, kad tas tiks sarakstīts. If you want to find more, ja jūs vēlaties vairāk uzzināt, There uh, are uh, a lot of Bible dictionaries. Ir daudz uh, Bībeles uh, enciklopēdiju vārdiņas, kur var vairāk ir uzzināt. Okay, so now, the audience. Tātad, um, kam tas tika adresēts? Uh, aud jā, auditorija. Well, internal source, we know that he's writing to believers. No iekšējās liecības šajā vēstulē mēs saprotam, ka tiek rakstīts ticīgajiem. In verse 3, he said, Beloved, I will give all diligence to write unto you about the common salvation. That eh, means they are believers. Trešajā pantā mēs lasām, ka, uh, ka viņš saka, ka man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo glābšanu, pestīšanu. It was needful for me to write unto you. Un uh, patiesībā tas bija nepieciešams, ka es jums rakstu. And exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto you mēs saviem vārdiem tādu saku, ka uh, viņš iedrošina viņus cīnīties par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Viņš iedrošina ticību. But external sources Bet ārējās liecības says that he, he was writing to Jewish audience. Ārējās liecības uh, apliecina, ka viņš rakstīja ebreju uh, izcelsmes cilvēkiem. And the reason for that is because Moses is mentioned in this book. Un uh, viens no iemesliem, kāpēc tā varētu domāt, ir tāpēc, ka šajā grāmatā tiek pieminēts Mozus. The rebellion of the Israelite in wilderness is mentioned in this book. Tāpat arī šajā grāmatā ir pieminēta izrēliešu sacelšanās pret Mozu tūkstnesī. But in general, we say the book is written to believers. Bet kopumā mēs sakam, ka šī te grāmata ir rakstīta ticīgiem. What do you think? because it's no line. <laughs> okay. So um, oh, uh, there is what we call OH. Un uh, te ir kaut kas tāds, ko mēs uh, devējam kā OH. Is kā original hearers. Un oh, angļu valodas tas ir uh, tie pirmie dzirdētāji tikai, tie pirmie klausītāji. Who hear the letter first hand when kas it is written. Pirmie dzirdēja šo vēstuli, kad viņa tika uh, uzrakstīta un uh, oh, nolasīta. And we have original readers. Un pēc tam mums ir OR, tie, tie pirmie, kas lasīja. People who might have read this text afterwards. Cilvēki, kas nevis dzirdēja, bet vēlāk jau kas lasīja. So these are the terms used for this Bible studies. Un tātad šādi te termini tiek lietot, ka mēs studējam, okay. studējam Bībeli. So we remember the three steps of Bible study. Vai mēs atceramies trīs uh, soļus šai Bībeles studijai? And uh, observation. No, that was an observation. And uh, what is that? Can be done Saturdays. It's like Russian. Yeah. Is it? What is that? Can be Byly done. to šamdzīve. Okay. What is that? Can stay with me? Tā bija. Okay, so now we're going to do observation. That's my point. Labi, tas, ko es gribēju vēlreiz pateikt, ka mēs ķersimies pie novērošanas. So you take one color, jūs paņemat vienu no krāsām, kas jums ir paņemta līdzi, and then you look on the text, jūs skatāties tekstā, and then uh, color code, un uh, tas mūsu krāsa kodiņš būs every name, katrs vārds, person personvārds. or group of people jeb arī cilvēku grupa apart from Jesus uh, and God uh, ne, neskaitot Jēzu Kristu un Dievu and Holy Spirit. un Svēto Gāru. But the name of any person that is ik appeared, vienas personas vārds, kas nav Dievs, Jēzus vai Svētais Gars, tad ik vienas personas vārds. you can call upon. Jūs varat uh, izvēlēties vienu So we krāsu. will do it in group. una Okay, Okay. Everybody will mark his, his book. Okay. So, for example, look at what I've done already. Jude is a name Servant is a name, brother, James. So you call up God? Mēs katrs varam krāsot kā gribam. Yeah. Yeah. Do we have to call them one color or yeah, in yellow? So, so the thing orange. is, one color for all the names. Okay. Bien Bien So, Because we will color different things. Bet ne tikai vārdus, bet arī personu vārdus. Katrs krāso ar vienu krāsu visus vārdus. Personu Mm-hmm. So, brother is a person, sister is a person, saint, ungodly man, all those names, Adam, Enoch, is a person. So basically, you have to read to see. and then you can help one another. No. <laughs> but man, ah, okay. Okay. Bet arī ne tikai vārds, bet arī uh, brālis. Nu, ko tad vēl? Kalps. Nu, tā kā. Viss, vai ne? Jā, gan vārds, gan arī, kas viņi skaitās tie. Kā, kalps. <laughs> Kalps, brālis. Nu, To tie arī? Mm. Jā, jā, jā. jā. Tos arī, man liekas, jā, patīk. Ne tikai cilvēku vārdus kā īpašvārdus, ja? bet arī visus... Uh, Kas, kas apzīmē kā cilvēku? Nē, <laughs> mhm. jā. Un svētajiem, oh, kas ne. tad ir? Sanāk, aicināti arī. arī. Mārtiņa. Arī svētajiem, sanāk, arī svētajiem, arī. Iznāk, arī. Aicinātajiem, vai ne? bet, eh, jā. bet svēti aicinātie, vai tu nav brāļi? Es nezinu. Es nezinu. Tad būtu riezi, tad ir vēl. Mīļie, ja? <laughs> Tu jau špiko tagad. Vai tā mīļie arī? Nē. Mīļie, nē. Kāds bija jautājums? Nu, ne, nu, tas jau īpašības vārds. Jā. Ah. Mīļajiem arī. Jā. Arī? Jā. Jo viss, kas apzīmē kā cilvēku, viss, kas attiecās uz kā cilvēku. Tad tā sanāk, ka viss, kas attiecās. Nu, viņš nošpikoja. Mēs arī špikojam. Nē, tas tā vaļā. Tas, tas jau. Tā arī špikošanas skaita. Jūs nav zīmums? Vai kaut kāds? Vai es nezinu. Zīmums ir. Lai es vienkārši aizkrāsojušies šito to vārdu. Paklausies, bezdievīgi cilvēki. Nu, arī kā... viss, kas raksturo cilvēku, viss, kas attiecās uz cilvēku. Eh, kā? Ai. Bet re, tur ir drīkst zilā lūdzu paņemt vienu. Jā, tas var arī tā. Es pastīšos. Nē, šeit man liekas, ka tas vajadzētu būt. Visam. Um, jo. Ir krētus arī, jā. Nē, tie nav. Jo. Nē, viņš teica, ka nē. Īpašnieki. Jēkabs, brālis, aicinātie. Laikam, jā. Jā, tā. Dow Jones. Hafaruyas Kongsne. Kā jums un mūsu mūsu šur apzīmēs lielā? Kungs ir kungs. Vēlns ir vēlns. What is kungs? Kungs is king, right? Yeah. Lord. What if it is what about God? The no. devil. yeah, color devil. devil too? mm-hmm. Color him. Put color on his head. <laughs> none of that. Jungfrei. Cilvēki. Angels. Angels too. Angels are, too, are yeah. people, yeah. They become the speak. Nav, jā. Vēlna arī. Vēlns arī? Radības, jā. viss radības. Kas traks. People also. A Jehova? Taču nē. Nē, nē. Tas ir kungs. Nu jā. Thank you.

So Dumra is a place. So mm-hmm. we don't need to call it that. Yeah. It's a geographical location. Place don't sin. <laughs> Eh? No, but but we are now we are looking at who is a person. And then maybe later we'll look at ah, place, like geographical location. people groups. People groups, yeah. Uh, like saint is a people like um, ungodly is people like, they um, love they, when he compares like people who are similar to uh, <laughs> is that <laughs> no, no, really. Yeah, really. I thought you know. Maybe no, bez devi grēcinieki. Šīp, šīp, šīp. Bet grēcinieki. Nav really. Ne, bez devi grēcinieki. Like murmurers, complainers, those are people. Animals? People. No animals. No, okay. <laughs> you know, those ones are mostly those ones are figures of speech where it's a brute beast and yeah. things like that. Eh, they? Um, mm, mostly, they is not ಇವತ್ತೇ Nexus really. Apostoli. Yeah. Yeah. Vinja, Vinja, yeah. Vatican, Vatican. Mhm. Vinja, Vinja, Arena. Arena. like a men? No, not men, but Shepherds? she. She. Gani, tev kas izvēl? Jā, jā. Es esmu jāuzlados. Jā, es pasītroju pat Sadoma komunijā. Ok, nu to es ar pasītroju. Mīļa, jā? Mīļa, nē, to ne. Sadoma Gomora, tu nekāds sakars ar cilvēku nav. Nav, nav, nav. Pilsēt. Nē, tā ir. Nē, to nevienas nav. Mēs būtu, ka es nav ko, nekā nebūtu. Ungodly sinners. Ungodly sinners. Yeah. Yeah. yeah. Okay. Vai jūs vietniekāts arī svītrojat? Es ne. Es jā. Vietniekāts viņi. Es nezinu. Es svītroju. Tiem, jā. Es tiem, jā. Viņi, mēs, jūs, es viss. Tos un tiem, jā? Jā, es jā. Cik Bet Džons teica, ka viņi kā, nu, they, us, them. They, us, tam, them. Tam, kas spēj. It might be a lot of them, so we just take uh, names. Okay. Yeah, yeah tas var nesvītrot. Yeah pateiktos. Es viņu es jūs mums. Pasiet, nu, okay. ne, jūs neesat, bet es tiem un tos tam. Nu. <coughs> oh, yeah. Spirit? Mm, no. No? Mm. Kur, nu, kur nu aiznes? Dzīvnieciski cilvēki, jā, tur ir. Mm -hmm. So we have one minute more. Svētais gars ar maziem burtiem. Ne, to nevajadzēja. Ne, oh. Viņš tas nevajadzēja. Ah. Es arī pasūtīju svētdienē. Jā, bet ar eh, mazo burtu, kas tas par tūkojumu? Starp citu, jaunajā tūkojumā arī ir, oh, kas bija mazo burtu jaunajā? Un arī viņu kungs, vai eh, kungs ar ma, eh, mazo burtu. Nu, šis jaunais tūkojums nav nu, šis. Man ir mājās, jā. Man ir jaunais oh, jā. Man ir cits, cita. Tad ir vēl viens cits tulkojums. Šis, šis ir 2003. gadā, tas ir vēl jaunais. Ir vēl 2012. gada. 2012. gada. Šī tas nav visam. Man ir tikai vecais. Man patīk vecais. Man vecais patīk. Jā, vecais. Kāds ir tas? Es piekrītu. 65 vai ne? Sveikās. Tur beigās nav gan divas. Es tikai vienu atceru. Citiem pasītoju. Kādu? Es citiem. Šī jau te. Man kaut kur mājās arī 65 pret citiem. Jā, jā, jā es, es īstenībā. Bet man liekas, ka 97. 65. Jā, pagaidām. Tas Sadoma Gomora nav svētais. Ne? Okay, so how is going with observation? Kā, kā iet ar novērošanu? Kā iet novērošanu? name. Like in the Like in the Okay, so uh, we will uh, now check where, where do we find the names. So this group will start. Till, you will start till verse uh, 6. Jūs uh, izlasīsiet līdz uh, sastajam pantam. Tell us what names you see, which chapter, which verse. Pasakiet uh, tos tieši tās uh, vietiņas, ja tos vārdus, un kurā pantā, un kurā nodeļā. Tā, mums bija deviņi. Ah, nine, nine altogether. yeah, one until, one until nine, okay, yeah. Tā, jūda. Ah. Pirmajā pantā ir jūda. Pēc tam kalps. Salis Якова, Брау, aicinātajiem, ne pašādījumiem pantiem. Otrā pantā nav, trešā pantā pirmais vārds mīļie, un pēdējais svētījums. Ceturtajā pantā ļaudis, un bezdievīgi cilvēki. Mm -hmm piektajā pantā tautu no Eģipta un tos, kas neticēja, nevienreiz šajā pantā. Un sastajā? Ā, tas ir sastajā. Eģejus. Eģejus. Sastajā. Viss, jā, eģeļi, jā. Jā, that's all. Angels. Revelation. And then the, the second group, otra grupiña, from 8 no, uh, no, no uh, 8. to the 16. Līdz 16. Okay, šie cilvēki mm-hmm. Virsenģelis, Mihails, Mūzus, Velnu, Velnu, 9. Ah, mm-hmm. uh, šie cilvēki. Līdz mēs? Uh, Desmitais. Desmitais, uh, mhm. jā. Um, Kain, Kains, 11. Uh -huh. Bileāms, uh -huh. Korahs, uh -huh. Gani. Kurā pantā bija? Uh, 12. Mm -hmm. The 16th, yes, there's someone else. Um, Vēl kāds varbūt? Ah, līdz 16. Līdz 16, jā. Enoks, mm -hmm. Ādama. Which verse? Kurš 14. 14. Eņģeļu. Svētu eņģeļu. Bezdievīgos. Bezdievīgie grēcinieki. Galvīcinieki un 16 arī kurnētāji. Mm. Jā. Un pie mm. Te cilvēkiem kur... vēl ir. Viņi kurnētāji. Great. Please group. Ah, okay. Yeah. Yeah. No, 17. To 21. Let's just be Was 17? Mm Eh, oh, apostles and verse 18 mockers uh, and verse 20 beloved mm-hmm. and verse 23 mm-hmm. the holding the uh, Okay, great. Great job. Ļoti labi, malači. So this is how we observe. Tas ir tas, kā mēs novērojam. We look at who is mentioned. Mēs skatāmies, kas ir minēts. First in the, in that place. Pirmkārt, tajā raksturvietā. Because the letter is always from someone to someone. Vēstule vienmēr iet no kāda, tiek rakstīta kādam. So the people are very important. Un ļoti svarīgi tieši cilvēki šajā vēstulē. Who is mentioned? Kas ir pieminēts? It's about improving Millennium so I can Okay, so now we have Oh, then we will break. have the um, minute break. Five minute break. And stretch legs. Iztaipīt kājas it Kur? Ja man kāda misiet arī var būt. Coffee break. jāuzņems karš Azīti vajag. Ir azīti naz. Ir jau sagriezti. Man bija, jā. Melāni, visu bija. Ā, ir vēl, tas ir uz galvu, jā. Jā, visu sagriezti, azīti. Jā. Você foi responsável. Okay, that is possible. Maybe, I don't know if we will manage to <laughs> do five minutes. Five? Okay. Okay, ten minutes. <laughs> But they can sit on the table and... Yes. Jā, jā, jā. Actually, it's a good idea. Yeah. Var paņemt, jā, krūzīti un apsēsties, jo nu, arī būs vieglāk ar laikiem beigās. Paklausies, es paņēmu maiciņu no tavas. Groziņi. Jā. Ah, tas 9. Nu, 25 pār 8. Jā, vajadzēs. Nē, fiks uztaisīt tēju, un jūs varat atgūt. Vienkārši vai paskaidrot, būs desmit eiro. Jā, jā, jā, okay. es domāju. Nu jā, bet nu jāklausās, ko mums saka. Kas ir? Ko jūs sakiet, jā. Ko jūs sakiet? Vai kā mums ar laiku, vienkārši mēs domājam, vai mēs paspēsim tā. How much time we have? Now? Should we take, yeah, a phone or? Should we take? Quickly, we have quickly drink nine, and sit. Yeah, we have. Back. Now we have about one, one minute. Ah. No, I'm kidding. <laughs> love, love, yeah. Okay, let's say three minutes more. Yeah. Yeah, maybe half past to go back. Yeah, half past we go back. Okay? It's got it. So oh, hmm? <laughs> strict. <laughs> we are the legalists. Teachers of the law. So strict. Ah, I would like to eat something or drink something. Es domāju, ka varam. Svētdien dievkalpojas pie Andabūs. Jā, tie, kas jau ir šeit. Tas ir pasākums. Mēs esam trijos, bet mēs negribam, lai nav tāds tiešām tāda. Bebīts jau nestaigā, vēl nevar skriet, jā, mierīgi. Jā, uz esam nedēļu braukt. Tas ir, nu, jā, līdz visam. Līdz tev.

They all make coffee. Quick coffee. Nej, to go. Och? <laughs> Ja, Janette. Det har stått inte. Vesela kolekcija. Dažādi. Jā, bet nu, pēc to, kur nu, iet, man es arī cukuru nelietoju, vienkārši paņem līdzi, vai ne? Es brīnos kā manam brālim, viņam sakrājās, viņam tur vesels okay, so, padeši, attais vaļā, tur gāžās ārā. Nē, daudz viņiem arī dod. Jā, tiešām augstāk, tādās vietās. Sekot kādu lietu, jo es esmu daudz, bet kādu lietu ir, jā, bet es būšu māku sīkni, ka braucu. Ar jauno klēru? Jā. Tad es, ok, so. Nē, nu, daži saka, ļoti līdzi, daži saka, visam. Elīna, mēs arī esam līdzīgi. Man liekas, ka tas vairāk līdzīgs, tad jau ar to gan. Jā man tā liekas. Mums, ir, ne, nu, mums kaut kas jā. ir kaut kāds, varbūt uzvedas līdzīgs. Es agrāk nevarēju atšķirt. Jā, jā tas atlikas arī viena meitene. Es sajaucu Andi vienreiz ir, ar, ar, ar Ivo, jā. jā tik līdzīgi. Nav, nav, kad pazīst. Nu, ka jeb, kad nu, nepazīst. Nē, jā, kad iet, kad iet tā. Nē, nu ir tā, ja tu, teiksim, es brillēm tā, un tāds, tad varbūt var sajaukt, bet, nu, bet savādāk. Nē, nu ir tā saprast kaut kāds. Personīgi savādāk. Līdzīgs tev liekas? Mēs, ar gati mēs kopoju, mēs smējamies līdzīgi. Man drīzāk liekas ar to gati, man jo, nu, ar Ivo es kaut kā, es ir nepazīstības, bet tev mazo brīdiņu, mēs kopā ar gatavojāmies, pirms dienas kazā, man liekas, mums ir tādā. Un es nezinu, kurš ir kurš, mēs sākam brāli, čau. Man nešķiet viņu. Ivo, man scelto il tedesco. Ci aveva per sesto e ci fa che stare ci aveva tanto. Dove era? Tedesco passa che Bello per Ah, okay. Yeah. That's nice, nice, nice. Yeah, yeah, I'm chilling. I'm chilling. And where is he? Is he today? Yeah, this is yeah, this is to do. Master, this is. Yes, yes, yes. Right. So last time. Thank you. What's your name? Cüneyt abla. Thank you. Nasıl oldu? Yani zaten oldu. Yeah. One, one more year. Two, two more. One more semester. That's something special that we made. That's a Nyt se oli sellaisen kanssa. Is coffee? Yeah, yes, there is. Yeah, that's my name. Ding ding, ding ding. Es gribu tikai augstu ūdeni. Ingustumīnī, mēs arī gribu. Bet tas nav, tas, tas ir krāna ūdens. A, man ir vienalga. Es nevaru to pudeli pacelt. Tāpēc. Es vienkārši pacelt. Nu, ne, es to neapzināju. 好的。 Ejam? Jā, kaut kad būs jādomā. Bet tur neko bērni nevarēja. Bet arī es to jādomā. Vai man bija kaut kāds šoks? Ми покажемо вам населення. Так, а мама прогрессивная, да, когда на цель попасть, так если будет, да, Viņš slēpjas, bet jau nezinu, ka tas ir viņa. Jā, jā, ne, nebija nekas tā, it kā nebija, vienkārši bija tāds, jā, Nē, viņš ir, viņam tāds kaut kāda viena, viņš tāds ļoti dziļš. Un tik dziļš, kas reizēm nevar saprast, jā. Jā, jā, es skatos, ka viņš ir tāds, tu nevar saprast, ko es. I will take from spoon vienkārši joks. Jā, es viņu nesapratu, tas bija kaut kāds starpvalstu joks. Viņš ir ļoti politisks, jā, viņš liek kaut kāds video par uh, Izraēlas Amerikas attiecībām. Nu, bet tas jau viss ir pēdējā laikā. Pēdējā laikā.

не runāt jūras runāt par Mārtiņ, tu tēju savu nepaņēmi? Ko tu teici? <laughs> Smējies, smējies. <laughs> Hello? Are we still on Batra Hukums? Wij hebben ze al ontwikkeld, Batra Hukums. No, we are back. Ja, mensen zijn Okay, so um, the first thing we do was to observe. Dat is het minimum, want we zijn hier mismogen. In, the, in this study there are a lot of things to observe. Un šajā te materiālā mums ir ļoti daudz ko novērot. So we will not observe all those things. Mēs uh, nevērosim visas tās lietas. Observe, observation alone can take us five days. Un uh, savādāk mums tā novērošana paņemt uh, eh, 5 dienas. For this small book. šai mazai grāmatai tikai, lai mēs visu, visu dziļi varētu tā novērot. But the next observation we will look at Bet uh, nākošais, ko mēs uh, pievērsīsim uzmanību, ir will be repeated words. Ir uh, atkārtotie vārdi. Repeated words are words that repeat themselves more than two, three, four, five, six, seven, eight, nine times. Un atkārtotie vārdi ir tie vārdi, kas atkārtojas vairāk kā 2, 3, 4, 5, 6, 7 reizes. And as we study the Bible, un kad mēs studējam Bībeli, we really, really have to pay attention to the repeated words. Mums vienmēr ir jāpievērš uzmanība vārdiem, kas atkārtojas. Because for someone to mention something over and over again, jo ja kāds kaut ko pastāvīgi atkārto, Even this is very important. Tas nozīmē, ka tam ir nozīme. Tas ļoti svarīgi. So we consider uh, repeated words as one of the key to Bible study. Mēs atkārtotos vārdus patiesībā mēs paņemam pat tādu kā atslēgu, lai varētu labāk saprast. Okay, so in this book there are Okay, let's look at two repeated words. Šajā grāmatā apskatīsim eh, divus vārdus, kas atkārtojas. And actually they contrast one another. Un šie divi vārdi, viņi ir tādi kā pretstatā viens otram. So look for beloved and love. Meklējiet eh, vārdu mīļotie un mīlestība. Love. Yeah. Aha. And then ungodly. Un otrais ir eh, bezdievīgie. Or ungodly man. Tātad mīļotie un bezdievīgie. is beloved and So we should, what should we do? That, that, uh, so you take another color. When you mean see to crown. So yeah, go ahead. And then color good, beloved, and untethered color. Uh, this be for both. For both. Yes. one color for both opposites. Okay, one color for bloody, one color for below. Tātad viena krāsa var būt priekš mīļo dievu, viena var būt priekš bezdievu. bezdievu. Varam darīt arī tā, ka divas dažādas krāsas. Mīlestība un mīļotie. Nu. Mīļotie un mīlestība. Mīlestība tā būs viena tāda kā ģimene, un otrais būs bezdevīgi. Jā. Jā, mīļotie un bezdevīgi verbs. Only the love or love also? Love also. Tad mīlestība mm. un mīlot abi divi. Tā kā viena ģimene. Nē, viedvārdi un īpašvārdi, īpašvārdi. Nē, nē. Īpašvārdi, jā, īpašvārdi. Jā. To love. To love. Jā, to love. Once is love. Ja viņš ir pieminēts, ja tev ir mīlestība, mīlot, tad jā, tas arī viss ir. Grēcīgi, vai Tas paskatās bezdevīgības. Grēcinieki un bezdevīgi. Bezdevīgi ir bezdevīgi, bez grēcinieki. Grēcinieki un bezdevīgi. Bezdievīgi grēcinieki. Te tā, te arī tā ir. Bezdievīgi grēcinieki. Mēs esam... Um, esam mīļi grēcinieki. Mēs esam dievbērni. Bet grēcinieki, bet bezdievīgi. Valdēs bezdievīgi. Dzīvnieciski cilvēki. Mm. Es saprotu, ka tieši tos vajag. Nē, es nezinu. Nav daudz un visu. So what is he doing? He's not. I thought that one of the promises. Labestība ir labestība. Un nu, mīļums. <laughs> Es, es varu konkrēti. Mhm. Jo, viņš jau pareizi pateica, mēs sāksim analizēt tieši pēc mhm. iespējas.

sēžat kārtojas mīļie. Trīs. Man. Citiem varbūt vairāk. Viens, divi, mīlestība. Kur ir? Pašmīlestība ir viens, divi, trīs. Mīlestība pagaidām trīs. Mīlestība. Mhm. Jo mīļie un mīlestība kā viens. Aha. Nu, viens ir vietas vārds, nē, viens ir personas vārds, un viens ir... Nu, tad ir Nē, nē, nē. Mīlestība ir trīs reizes. Mīļie ir trīs reizes. Bezdīvīgi ir viens jau trīs reizes. Kur mīlestība? Tā mīlestība ir vēl 12. 12. ir un 21. Jā. Viss izdarīts. Thank you. Okay, are we done? Eight. That's about it. Yeah. This guy's even? Mm-hmm. All right, so this group is start. Uh, Sakshi. Group yeah. from verse <laughs> 1 till. No, Bimbo. From verse 1 till verse 10. Līdz 10. When you see. Ko jūs redzat, ko jūs ieraudzījāt? Otrajā. Otrajā pantā mēs tīk. otrajā pantā mīlestība. Mhm. Trešajā mīļie. Are you guys finished? Ceturtajā. okay, so they were already talking. They were already Ceturtajā bezdīvīgi okay, cilvēki. What do you say? Speak up. This group will also have to hear you guys. Yeah. Tātad, eh, kurš jums runās? In which verse? Kuri? okay, otrajā pantā ir mīlestība, trešajā ir mīļie. Which verse? Uh, otrais, otrais un trešais. Otrais plāns ir mīlestība. Jā. Trešais ir mīļa. Ceturtajā bezdievīgajā. Otrajā mīlestība, trešā Ceturtā bezdievīgajā. Kur? Ceturtajā? Ceturtajā bezdievīgajā. Bezdievīgi cilvēki. Jā. Tad mums būs četri. Ceturtajā ir bezdievīgi cilvēki. Apakšā. Tagad ir nākošais. 12. Mīlestības. Jā, nu jā, mums nav. Mums nav. Ja no 1 līdz 10, tad tas ir viss. Tas ir viss, jā. jā. From 1 to 10, it's all. It's all, okay. And, yeah. From 11 to No, him is Yeah. um, youth, youth group. No, līdz um, cilvēkiem. till the end. Al- Līdz beigām no 11. Viņam visvairāk. Kāda jums bija? Verse, yeah, verse 15. Do Verse 15, what do you see? 15. Yeah, what is mentioned? Lucas dele, é o Wilfred Minas. Love. In verse 50, four times ungodly is Mm-hmm. Yeah. जैसे बीस परसेंट Ungodly. And in 20, love. And verse 21, love. Mm-hmm. Mm-hmm. Viņi tur tā nočakstīja, tad... Nu, visi ir dzirdējuši. Nē, viss pareizi. Visi pareizi. Mhm. Paldies, labi, paldies. Okay, so now... Bezvainīgus. Everybody look at, look at, uh, look at this. Don't look at your paper. Es teicu, papīram savā priekšā, bet... Ah, fū, nē, tas ir bez... Pamēģiniet nu, paskatīties uz šīm. Mēs skatāmies. Cik reizes mīlestība bija? Neskaties tagad savā papīrā. Cik reizes? Trīs. Četri. In the whole text. Visā tekstā. Kurš dod vairāk? Četri. Pieci. Pieci. Seši. <laughs> mīlestība tikai. Mīlestība trīs. Trīs. Tas ir tikai labi. Mīlestība. Tieši mīlestība. Trīs. Trīs. Trīs. Divas. Trīs. Trīs. Trīs. Maz viena. Okay, so this, this must be rice, right? You see the face of a man. Jūs redzat vīriešu seju. I saw a lady here. Un pirms tam redzējāt, ka te ir sieviete. So she said two and oh, you said three. Tas pats jūs sakat divi, jūs sakat trīs. Tas ir tas pats, ja jūs redzat. Jā. Okay, interesting. Interesanti, jā. How many time ungodly is mentioned? Uh, cik reizes uh, bezdevīgie ir pieminēti? 50. 50. Astoņi. Trīs, četri. Piecas. Nav tik daudz. Nē, piecas. Piecas. Piecas. Viens, divi, trīs, četri. Aidi, nē, seši. Nē, nē. Un, bet te tu tik skaiti, tu skaiti. Nē, tik skaiti. Tu, tu, tu pēc tam varēji pateikt. nē, spēlēsim godīgi, nedrīkst. Jā, nedrīkst skatīties, jā. Piecas. Piecas. Mēs esam. Paldies. Okay, so we will look at one more observation. Paskatīsimies un novērosim vēl vienu lietiņu. So take another color. Paņemiet citu krāsu. Hmm. And uh, to make it faster, Orange, es tev šeit kaut ko pie orange. Lab, lai būtu ātrāk, mēs atlaisim tekstu. So this group, šeit grupa, from verse 1 till 12. No 1 līdz 12 pantam you look at what we call contrast. Meklēsim augstākās kontras. Es tādu paskatīju. And this group, you look from verse 10 to 25. No 13 līdz 25. pantam. What is contrast? Kādi kontrasti? Um, I will explain this in a moment. Tūlīt es paskaidrošu. Yeah. And I will give you example. No, es jums arī piemēru iedošu. So contrasts, tātad kontrasts, are things that are opposed. Tās lietas, kurš ir pretējas vienam otrai. They often identify the conjunction with but. Bieži vien viņas eh, identificējās ar tādu vārdiņu, bet eh, tas, tā kā, tas norāda, ka būs pretējs kaut kas. For example, Piemēram, in verse 5, 5. pantā, he says, I will therefore put you in remembrance. Un tur ir teikts, ka um, I will put you in remembrance. Uh, es vēlējos jums atgādināt there was, uh, lai gan jūs jau to zinājāt, though ye know, though ye know, though ye once know this, lai arī jūs jau to zinājāt, es pareizi atcerams, ka nav yeah, how that the Lord, ka tas kungs, having saved the people out of Egypt, kad viņš bija izglābs ļaudis no Ēģiptes, and afterward destroyed them. Bet vēlāk eh, iz, iz, eh, mm. izpostītos. So there is a contrast there. He saved them. Tātad mums ir kontrasts. Viņš After what he destroyed. Bet vēlāk viņš iznīcināja. Mm -hmm. Okay, so that is a contrast. Tas ir kontrasts. Mm -hmm. Is that clear or I should make another example? Vai ir skaidrs, ja arī vēl ir piemēram? No trīs personas, jā. Mums ir no trīs. Tā būs. Yes, that's more but. Tad, tad ar to vienu, bet tas uh, uzreiz parāda, ka nu, izgaismo. The idea was good. Tātad ideja, uh, doma bija laba. And then it became bad. Bet vēlāk tas tā kļuva par sliktu. Or it was bad. Ja arī tā bija slikta. And then it became good. Un pēc tam tā kļuva par labu. Tātad tas bet, jā, sadala. Mm. <clears throat> അപ്പോൾ ദിവസം വൈകുന്നേരം Six. You said that the is Yeah, know, and then uh, 19. 20. man izskatās. Es atradu, jā, 20. kur ir tas bet. Tāpēc, kas ir kurs, ja mīļākais salīdzināt ar tiem, kas ir visi iepriekšējie, visi tie kurnātāji, pēc tam visi tie spēļi. Viss, kas ir pirms tā decentrēta. Patiesībā sanāk, jā, visi, visi, visi divi kurnātāji. Jā. Jā. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs met. Yes. Okay. But Mhm. But we have no question. <laughs> We have just- uh, how all, many? all, all the. uh, One, two, we three, have four. All the, all the, all the, these evil men <laughs> mentioned up here, mm-hmm. and then he says, "But you beloved, uh, build on Mhm. your Yes, the it's a most holy." contrast. It's a contrast. So basically, all these are, Mhm. are in opposition to, to what beloved yes, ones. Yes, yes. So all this is like contrast. Very smart. <laughs> Mm-hmm. <laughs> yeah, but Very it smart. is. Yeah. Because it's written all mm-hmm. about the That is the big contrast. Mm-hmm. Nu jā, viņš nosauca visu, kas visiem būs liks, bet jūs mīļie. Mm. Nu, tad, tad viņš tā kā uz pusi dalās, principā. Principā līdz 20 ir negatīvais un tad ir pozitīvais, ok? Jā. Should we find, I mean, it's very few of them. Sme par to 23. Es ir dželsardē, ka tev bija hipnas. Es ir tikai dželsardē. Tur bija hipna. Ko es domāju, šī ir? Labi? Jā, es How many color have you used so far? Three. Four? Three? Yes. Really? You were supposed to use two color for beloved and ungodly. Well, yeah. Ah, Monty. You uh -huh. use one out yeah. there, love it. It's fine. All right. Is it just a bit better being hmm? good? Hmm? Man izskatījās, ka vēl viens konstrukts ir pabeigts. Kur attiekt? Jūs droši vien esat sirdī, taču ar bību. Mhm. Okay, so this group, uh, she group ah. internet. Okay. Okay, this group, why, why do you see the contrast? Could you see the contrast change? Hmm. Which verse and what will be the contrast? Kurā pantā un kas ir uh, pretnostatīts? Mēs um, skatāmies even though? Even though, oh. even though he wanted to write about salvation, but he didn't. Okay. He decided to write it. Okay. Lai gan jūs to kā kungs jau teica, vai jūs jau to visu zināt, vēl jums atgādināt. Un man ir sapratis, bet jūs izteicināt to sēdus. Mhm. Un tad arī eh, tas. Sastajā pāntā. Mhm. Sastajā pāntā. Eh, principā, tas, kas jūs Bībelē, nu, īstajā Bībelē, Tā, tur ir garīgas meitenes, kas augstu stāvu un nostrādājuši, bet savu māju atstājuši. Un tad, un desmitajā arī turpretī šie cilvēki ielā visu. Turpretī arī ir kā augsts. There is one more contrast bija vēl viens konteksts, mm. kur varbūt nepamanījāt, bet tekstā e, 9. pantā vajadzēja būt vai ne? Nu- okay, yeah. Uh -huh. uh, thank you guys. Good Paldies. job. Malak. Wow. All right, let's go to the second group. Otrā grupiņa tagad. Prašu stāstīt. Uh, mums ir 20. pantā, bet... Verse 20. Nu, labāks mums ir. 23. Kas tur ir? Kas tur ir? There is one more, one more contrast, un ir vēl viens contrast. Verse 17. 17. Un glābiet tos, kas izraut no uguns. Izrautāt. Esiet žēlsirdīgi par šitiem, taču ar bīdību, ne? 17. Jā. Jā. Un kas tu biji 17. janvārī? Nē, nē, nē, es, es lasu, viņa ah. mīļi atcerieties, ko vairāk runāšu. So nav, 17. jau nav. Viņš turpina iepriekšējo domu, no 15. panta, viņš jau turpina runāt. He talks about the ungodly. Viņš runā par bezdevīgiem. And then 17. he said, but. Un tad 17. viņš saka, bet. Tu nav, bet. Latvijā nav. There is no but arī Labi, translation. Jūs redzat, savu tulkojumiem mēs arī varam pazaudēt kaut kādu kaut ko. All right, good job. Bet malači vienalga. We are moving forward. Mēs ejam uz priekšu. This is just observation. Tā ir tikai novērošana. We haven't gone into the text. Mēs neesam esam vēl iesākuši tekstā. Okay, let me ask you now. Uh, es jums pajautāšu kaut ko. What do you think is the main idea of this book? Kas pēc jūsu domām ir šīs grāmatas galvenā uh, doma ir mērķis? What's the main idea? Kas ir tas galvenais, par ko raksta autors? Can you read verse 3 and 4? Izlasiet 3. un 4. pantu. Okay, so these two verses summarize the scripture. Tātad šie divi panti, viņi uh, savā kopā visu šīs vēstules galveno domu. This is the reason why he wrote the book. Šis ir iemesls, kāpēc viņš rakstīja šo grāmatu. For them to contend for their faith. Lai viņi cīnītos par, vi, uh, par ticību. And to be aware of certain men that lai viņi, come in among them. Lai viņi zinātu, kad ir iel, iel, iezagušies kādi ļaudis, So the key verse is verse 3 and 4. Tātad atslēgas panti ir 3. un 4. Okay, so now take your observation paper. Tagad paņemiet šo te novērošanas lapu. Let, let's do some observation. Un uh, tagad pavērosim vēl kaut ko. Okay, so observation 1, we are going to look at who. Tātad pirmais, uh, Mums būs, eh, ko mēs vērosim, būs kas jautājums, kas persona. I want to show you an example. Es parādīšu jums piemēru. And then you can do one on your own. Un tad jūs varēsiet izdarīt vienu pati. When you go home, you can do more. Un, kad jūs dodaties mājās, jūs varēsiet vēl kaut kādus turpināt. God willing, if we meet next, we talk about other issues. Bet, ja Dievs vēlēs, tad mēs nākamšais tiek, tiek, tiekoties vēl runāsim tālāk. So, this is just from the introduction of the letter. Tātad šis ir tikai no vēstules ievadījuma. So the PO, the B, OBS mean observation. Tad angliski OBS nozīmē novērošana. And Q mean question. Un observation Q, Q ir, uh, is on paper. Tas ir uh, apzīmē jautājums. And then PO means primary observation. Un PO nozīmē uh, primāra novērošana. Tas galvenais, ko mēs novērojam. And then the question is who. Un jautājums ir tad kas? person. Usually we start with the person. Parasti me iesākam ar person. So we are looking at Jude, who is the servant. Tātad message skatāmies uz Jūdu, kurš ir Jesus Christ, Jesus kalps. The brother of James. Jēkaba brālis. To them that are sanctified. Un tālāk ir teikts tiem, kas ir uh, svētīti. Vai, so this is verse 1. Šķīrstība. Pirmajā pantā. This is just verse 1. This is observation. Tātad šis ir tikai pirmais pants, un mēs novērojam. Okay, so we are looking at who. Tātad jautājums, kas ir kurš? Okay, so the who there is James. Tātad, kam, kas tā, tas ir, mēs atbildam, tas ir Jūda. Who is the servant? kurš ir arī kalps, who is a brother of James, kurš ir arī Jēkaba brālis, and is writing to them that are sanctified. Un viņš raksta tiem, kas ir šķīstīti. Okay. And then we have SO is called supporting observation. Un uh, SO uh, no angļu atkal ir tā, tā, tā kā atbalstošā novērošana, kas mums palīdz vairāk saprast. So what means, what is he writing? Tātad jautājums, ko viņš raksta. So he's saying that he gave his diligence to write them about the common salvation. Un viņš tātad atbild, ka viņš uh, bija uh, čakls rakstīt par kopējo uh, glābšanu, tik, uh, pestīšanu. Because it was needful for him to write them about their faith in the Lord. Un uh, bija nepieciešams viņam rakstīt uh, par viņu kopējo ticību. So he wanted to write about common salvation. Tātad viņš gribēja rakstīt par uh, glābšanu sākumā. And then he thought it's important to Un pēc tam viņš izlēma, ka ir svarīgāk rakstīt to contend for their faith, lai viņi turpinātu cīnīties par ticību, which was once delivered to them, kura reiz tika svētajiem uzticēta. And this is in verse 3. Un to mēs atrodam trešā pantā. So this is how we build observation. We are looking at the person, what he is saying tādā veidā mēs arī šo novērošanu ceļam. Mēs skatāmies uz personu, ko viņa saka. Anybody have question about observation? Kādam ir kāds jautājums? If you want, you can write. Ja jūs vēlaties, jūs varat Just to have example to do uh, the next one. Kā, kā piemēru. And then, uh, this will be interpretation question. Do we start interpretation? Yeah, sure. Tātad, ja bet nākušais sots okay. mums pēc tās novērošanas. Okay, maybe if you want to write, you can write this for just uh, one minute. Jūs varbūt vēlēties ierakstīt, jā. Vai eh, es tā kā no latviešu ir visiem pietiekuši skaits, jo es zinu, ka angliskais ir, nu, bišķiņi liek tā kā oh, yeah. apmūsums ienāk. It's, an, it's in English. Jā. So sorry, next time someone should volunteer. Nākušreiz, nākušreiz būs tulkojums arī kā okay. atvainojiet, jā, tas var radīt apjukumu. Okay, so this is how you build observation. Sorry? Es varētu, jā, jā, bet diezgan sarežģīti. Dis, izlūkojums viņš nav, nav. Varbūt mēs varam atstāt to, būs uh, materiāls izlūkots nākošais, maybe just let it version next time. Paldies. I will send you the file, will you have time to do that? Or me. You cannot, sir? Great. Alright, so this is interpretation. Nākošais mums bija tas nākošais solis, kas bija interpretācija, jeb skaidrošana, kā mēs to nodefinējam. Skaidrošana. Now, before we go to interpretation, pirms mēs eh, dodamies šajā skaidrošanā, there is uh, what we call historical background. Ir uh, kaut kas, ko mēs uh, devējam par vēsturisko uh, nu, to kontekstu, vēsturiskais konteksts. And historical background is part of when I was presented the authorship and the date. Un uh, vēsturiskais konteksts jau uh, izskanēja, ka es runāju par autoru un par laiku, kad tas tika rakstīts. All right, so let's read the text. Tātad uh, lasīsim tekstu. Verse 3 says, Beloved, when I give all diligence to write unto you about the common salvation. Tātad uh, skatīsimies tekstā trešo, trešo pantu. ja? trešais no latviešu tulkojuma. Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu. It was needful for me to write unto you. Tad sirds man bieda jūs pamācīt šī rakstā. And exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto you. Jūs pamācīt, lai jūs turpinātu cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. For there are certain men crept in unaware jo ir iezagušies kādi ļaudis, who were before of old ordained to this condemnation, par kuriem sen jau rakstīts, ungodly men, kas likti nākamajam sodam bezdievīgi, turning the grace of our God into lasciviousness, kas mūsu dievu žēlstības vietā nododas kaunu dzīvē, and denying the only God and our Lord Jesus Christ, un noliec mūsu vienīgo uh, valdnieku un kungu Jēzu Kristu. So from here we can see historical background already. Šeit mēs jau redzam vēsturisko kontekstu. The believer faith was being shaken. Ticīgo ticība bija satricināta. So he wanted to write about the common salvation. Viņš vienkārši vēlējās sākotnē rakstīt par pestīšanu. But because he saw that they are having difficult time. Bet tāpēc, ka viņš redzēja, ka šiem ticīgiem ir grūtības. He wrote them to be strong in the faith. Viņš viņiem raksta, lai viņiem būtu stiprinājums ticībā. The word contend un šis vārds cīnīties. It comes from the word contention. Nāk no angļu tas vārds labi grūtas, gan, gan tenšanas sacensības. Contentions mean to struggle with something, to hold on to something. Uh, jeb satīkst ir cīņa, ka tu cīnies ar kaut ko un tu pieķeries kaut kam. For example, okay, Okay, we are we are we are contending with one another. So finally, either he took it from me or I took it from him. His contention. Tad mēs, mēs cīnāmies, un vai nu viņš paņems to, ja arī viņš paliks manā rokā, ne cīņa. And why did he write that? Because Kāpēc gan viņš to raksta? There are certain men who have come into the church unaware. Ka kādi cilvēki, eh, tā kā citiem nemanot, ir iezagušies draudzē. And these men are called ungodly men. Un šos ļaudis sauc par bezdevīgiem cilvēkiem. What are they doing? They are turning the grace of God to lasciviousness. Viņi Dieva žēlstību pārvērš par eh, kalnpilnu dzīvi. Do you know what is lasciviousness? Vai jūs zināt, ko nozīmē šī kalpošana? Lasciviousness is in the group of like fornication. Un šis konkrētais angļu vārds, uh, viņš piederās vairāk pie tādas netiklības, ne, ne, netīrības, amorālas dzīves. And what are they doing? They are denying the Lord Jesus Christ. Un ko viņi dara? Viņi tādā veidā noliedz mūsu kungu Jēzu Kristu. That means they are false teachers. Tas nozīmē, ka viņi ir uh, maldu sludinātāji. They come to the church, but they don't believe in God. Viņi nāk draudzē, bet viņi netic Dievam. Okay? So, Jude thought it's important to write to them. Un Jūda uh, saprot, ka ir ļoti svarīgi rakstīt. And from external source, un uh, no ārējām liecībām, they say that these false teachers, uh, mēs uh, zinām, ka šie te malas sludinātāji, are part of Gnosis and Gnosticism. Narcissism. Narcissism, yes. Narcissism. You know narcissism? Gnosticism. Yes. Gnosticism. Gnosticism? Yes. Gnosticism. Gnosticism. Yeah, Gnosticism. <laughs> Okay? So these Gnosticism people, most of them, they deny the deity of the only true God. Tātad gnostiķi uh, noliedza Jēzus Kristus, ka viņš bija uh, Dievs, ka viņš bija Dievs, ka viņš bija dievišķis. And so because Jude says that they denied the Lord God, un uh, tāpēc, ka Jūda raksta, ka viņi noliedz kungu Dievu, and so yeah. most scholars says that these false teachers are in the group of Gnosticism. Un uh, lielā, lielākā uh, daļa Bībeles pētnieku uzskata, ka tie bija gnostiķi, tāpēc, so, ka viņi noliedz Jēzus. So the question is, why did Jude wrote the letter? Tātad jautājums mums bija, kāpēc Jūda rakstīja šo vēstuli? Because it was needful for him to encourage the brethren. Jo bija nepieciešams iedrošināt brāļus un about their faith par viņu ticību and to help them become aware of some certain men un palīdzēt viņiem uh, kļūt modriem par kādiem citiem cilvēkiem that have come in among them unaware. Kas nemanot ir iezagušies draudzē. So this is interpretation. We're interpreting the text now. Tātad šī ir tā skaidrošana, ka mēs skaidrojam tekstu. And then we can go further to ask, who are these men? Un tālāk mēs varam iet dziļāk un jautāt, kas ir šie ļaudis? Who are these ungodly men? Kas ir šie bezdevīgie cilvēki? What are they doing? Ko viņi dara? Ar ko viņi nodarbojas? They are abusing the grace of God. Viņi uh, ļaunprātīgi izmanto Dieva žēlastību. So Jude wrote to them. Un Jūda raksta par viņiem. So reaction, how would the people react? Un kāda ir tagad reakcija? Kā cilvēki gan reaģēs? What do you think? Kā jūs domājat? They will be happy will be happy? Yes, the church will be happy to receive Jude letter. Draudze būs laimīgi saņemt šo te jūdas vēstuli. Why? Because he Kāpēc? asked them to be strong in the faith. Jo viņš uh, viņus iedrošina būt stipriem ticībā. Because they are struggling in their faith. Jo viņiem ticībā patreiz ir grūtības. They will become aware of this man in the church. Bet saņemot šo vēstuli, izlasot, viņi tagad zinās, ka ir malu sludinātāji. And they will be careful. Un viņi būs, uh, dro, uh, viņi būs uh, uh, uzmanīgāki. So what we do is when we read the Bible like that, ka mēs šādā veidā lasām Bībeli, we put ourselves to those people, how will they feel? Mēs iedomājamies sevi uh, to cilvēku vietā, kā viņi gan jutās. What do they feel? Ko viņi jūt? What's going on with their life? Kas notiek viņu dzīvē? Okay, and another thought is that because Jude writes to them to contend for the faith. Un vēl kāda doma, tāpēc, ka Jūda raksta uh, šiem brāļiem, māsām, lai viņi cīnās par ticību. There is a possibility of persecution ir arī uh, iespējamība, ka, ka tur ir arī vajāšanas. Many people want to give up on the Lord. Ka, ka vajāšana dēļ ticīgie gribēja tā kā atsacīties no ticības. And so Jude take the time to write to them. Un tāpēc Jūda velta laiku, lai rakstītu. So let's see application. Pēdējais mums ir uh, uh, pielietojums, jeb arī to, kā mēs to pielietam dzīvē. There's what we call timeless truth. Un šeit kaut kāds, ko mēs saucam par uh, mūžīgu patiesību. Timeless truth is a truth that will not change. Tā ir patiesība, kas nemainīsies. Irrespective of time, neatkarīgi no laika, season, uh, sezonām, dažādiem apstākļiem, places, uh, vietām. It will not change. Uh, šī patiesība nemainās. So we said it will be very good for Christians to write to other believers, encouraging them to stand strong in their faith. This is Jā. Tātad eh, būtu ļoti labi eh, kristiešiem um, rakst, rakstīt citiem ticīgajiem iedrošināt viņus, lai viņi stāvētu stipri Okay, so this is now we are taking the text into application. Mm -hmm. Okay, we are thinking so it would be very good for Christian to write to other Christian, right? Who tātad, are suffering. Tātad šis būtu tas eh, praktiskā pielietošana, kad arī mums, <clears throat> ja mēs tā pastāmies, mums būtu labi uh, iedrošināt citus ticīgos, citus kristiešus, kuriem ir grūtības viņa ticības dzīvē. Tas būtu tas pielietojums. Jā. We have no application. Bet tas tikai viens no tādiem, tādiem veidiem, kā mēs varam pielietot dzīvē. Significance to contemporary reader simply means today. Tātad eh, nozīme mūsdienu lasītājiem, tas oh, nozīmē šodien. To me, what does it mean? Man personīgi, ko tas nozīmē? See, I will often take time to write to other Christian friends who might have been facing difficulties. Un kā es to pielietot mūsdienās, šeit ir galveno domu, ka es uh, ka es bieži apsēstos veltītu laiku, lai iedrošinātu citus kristiešus, kuriem ir grūtības. In their walk with God. Kuriem ir grūtības viņu staigāšanā ar Dievu šodien. Okay? This is how we bring the text to bring it to application. Tas ir tas, kā mēs šo Bībeles tekstu uh, padaram tā kā dzīvu mūsdienās. Ja? Mēs sākam viņu pielietot. This is the goal of Bible study. Un uh, tā ir Bībeles studija, tas ir mērķis. Okay? And then more application, decision time. Un uh, vairāk uh, atkal šis pats pielietošana dzīvē, ja tas ir uh, lēmuma uh, pieņemšanas laiks, izšķiršanās laiks. Now I am making the application myself. Tagad es uh, pats personīgi pielietoju. I will cultivate a habit of writing and encouragement. Es izlēmu, ka es, ka es uh, okay. arī savā dzīvē tā kā kultivējuši, ja praktizējuši šādu ieradumu, ka es iedrošināšu citus, iespējams rakstot vēstules citiem, ko es pazīstu, kuriem patīšām vajadzīgs iedrošinājums. Okay, so this is the step to application. Tas ir solīts pretim uh, pielietošanai dzīvē. And then, having said that, is good, is beautiful. Un uh, tas viss, ko es pateicu, tas ir skaisti. But probably I will not do that. Bet ļoti iespējams, ka es to nemaz nedarīšu. So we have more application again. Tāpēc mums būs vēl vairāk, ko mēs varam pielikt. That decision is good and needed. Tas lēmums ir ļoti labs un ļoti nepieciešams. Well, when am I going to do that? Bet kad gan es to darīšu? Kad es sākšu to darīt? So there I have booked myself. Un tad es esmu when? sevi iedzinis stūri un man ir jājautā, kad Anna, tu to sāks darīt. And then to who am I going to write a letter? Kam es rakstīšu vēstuli? Okay? So this is a process of application. Un šis te ir tas process, ka mēs sākam pielietot šo And we, plānu. when we practice what we study, un kad mēs praktizējam to, ko mēs esam studējuši, imagine you write a letter to someone who is suffering from maybe Iedomājies, ka tu raksti kādam, kurš, uh, kuram ir grūtības uh, ticēt, ticēt Dievam, ja ir šaubas uznāk. How do you think they will feel? Kā domā, kā viņi jutīsies, ka tu nu, viņam uzrakstīsi? Right? Okay. So when are you going to do that? Jauki, kad, kad jūs to sāksiet darīt? Jautājums. Kad jūs to darīsiet, ja kāds varētu teikt? Eh, Jautājums. Eh, Cik vēstules viņš pats uzrakstīja? Eh, Myself. On daily basis I send people e-, messages. Viņš saka, ikdienas viņš sūta mazas ziņas cilvēkiem. Tās, tās nav vēstules. Īziņa ir īziņa. He's uh, a message. Bet tā ir vēsts. Tā ir vēsts. Tas ir vēsts. Jā, bet nevēsts. Tas ir... Uh, es uh, gribētu vēstu no viņa saņemt. <laughs> Good question. Let receive letter from. Yes. Okay, I need your... Okay, I'm... Man lai jāuzzīmības adresi būs. Okay, more questions? Vairāk jautājumu. Tiešām droši jautājumu. Ja, ja jūs kaut ko pazaudējāt sevi, droši jautājumu. Pārunāsim visu. Varbūt tā, ar tulkojumu un visu. Ah, Thanks God, you see. We would ask. But... No, ask, ask one more question. Bet tiešām vēl, vēl vienu jautājumu, droši jautājumu. Kā tas ir? What, what translation was it that you took? Where did you get this translation? Internet download, That you exactly. printed out? This one, this text. Yeah. I mean, I said I copied it from internet. So I'm sorry about that. I didn't. look. Next time I should ask one of you to do that. It's a very good example when you're checking, if you know. Because I didn't reply to it, so. Yeah. It's a good, good example for us to contend for the faith that was once to us. <laughs> okay. So who volunteered to kurš, kurš varbūt tik mums kāds brīvprātīgais, kas, kas sameklē tekstus nākošo reizi? Nu, yeah, someone sent me the text. Varbūt Janet, varētu atsūtīt Džonam uz nākošo reizi. Okay, so I can print it and bring that one. Umišljite tas pats, bet vienkārši sam, sameklēt kas ir atbilstoši. Jā, tā. Viņš Tie varētu diagnostiķi varbūt ir tie, kas iepaus līdzinieki. They had theory that maybe gnostics were uh, Mormon arī nesauc Jehovu. So this is very much... Mormon. Mormon. Jehovu Jehovs. Nē, Jehovs Jehovs. This is just, I, I, I write Latvian Bible version. Viņš ierakstīja Google Latvijas Bībeles versiju. And it was just a version of Titus I just printed. They paid money. BDL jau <laughs> labāk. So there are there are major so there are issues of this uh, letter. Tātad uh, lielākais jautājums šajā vēstulē ir uh, judgment. Uh, ir ir uh, uh sots, kas nāk par uh, malu slimotāju. We will look at this next time. Well, skatīsimies to. All this I have prepared in notes already. Mēs esam, es jau esmu sagatavojies, lai šiem so, runātu jums. <coughs> Like I told you that it takes a lot of time to just go through observation alone. Kā es teicu, šī te novērošana pat par sevi paņem daudz laika. Un mums laiks šādi beidzies šodien. Aww. So I will give you one assignment. Es jums iedošu vienu mājas darbu. You will go home. Dosieties uh, mājās. And then what basically what you will do, you will write all the character. Un ko jūs darīsiet? Jūs pierakstīsiet um, of the ungodly men. What are they doing? Uh, Rakstur īpašības, kas ir šiem bezdevīgiem cilvēkiem minēts jūsu vēstulē. Šajā te nodaļā. Kas ir šie bezdevīgie? Kā viņus raksturot? What are the ungodly people doing? Ko šie bezdevīgie cilvēki dara? es varu. Jā, es Jā. Varbūt jūs kāds ziniet, jau, ka jums būtu pilnīgi, varbūt kaut kas nedara, varbūt kāds vakars konkrēts, vai mēs varam varbūt vienoties par kaut kādu šo reizi. Marta pirmo nedēļu. Jā. Ceturtdien? Ja Man ir vienalga, kā tur paļievis, es kaut vai... Vai trešdien? Ko jūs piedāvājat? Varam vienoties? Ceturtdienā atkal. Nu, vajag ceturtdienu. Nu, Palikt labāk ar. Lūkšanas, jā, jā. Ā, lūkšanas ceturtdienā. Parasti ceturtdienā. Nu, nevienmēr. Tas ir kā Gins strādā. Ā. Nu, ja viņai garie vakar, tad ir... Tad ir... Trešdien vai otrdien. Nē, viņai ir Gintai otrdien. Jau. Varam ceturtdien, tad varbūt vienoties. Ceturtdien. Ceturtdien. last month, yeah? We are thinking about uh, March this year, which is Thursday, first March, second, and March the second. Second March, okay. What is March? Mm -hmm. Yeah, I think second one is fine. So we will now continue with the text. We have now finished with observation, mm-hmm. interpretation, and application. Interpretatie, and mostly you will be doing the observation and interpretation. Uh, okay, let's pray. Let's all stand up for tonight. Let's stand up for what we have Father, we thank you tonight. We thank you for this time that you have given to us. Mēs mums pateicamies Tev par šo laiku, Tev. Father, Tās paldies Tev. We ask that you will help us to continue in search for you. Mēs lūdzam, ka Tu mums palīdzi. And in the Turpināt truth tevi meklēt. that is in your word un meklē to patiesību, kas ir tavā vārdā. And help us live that truth out. Palīdz mums to izdzīvot. So your name can be glorified in our lives. Lai tavs vārds varbūt mūsu dzīvēs pagodināts. We want to thank you, Father, tonight. Tēvs, mēs vēlamies tev pateikt. For everyone here. Par ikvienu, kas ir šeit. You know what they need. Tu zini ikvienu vajadzību. You know where they are. Tu zini, kur viņi ir savā dzīvē. I ask that you will meet them. Un es lūdzu, ka tu viņus sastopi. On each level they are. Uh, tieši tajā līmenī, kur viņi atrodas. And help them to see the light palīdz viņiem redzēt gaisu, which you are bringing on their paths. kuru tu nes viņu dzīvēs. We thank you, Father, Mēs pateicamies Tev, that you will help us Tu mums palīdzi in all things we do. visās lietās, ko to the darām, glory of your name. lai Tavam vārdam ir slāva. Amen. There is no time, but if someone what needs would like us to pray for something before we go? Vairs nav laika daudz, bet vai kāds nevēlētos, lai aizlūdz par kaut ko īpaši par viņu šodien? Ir tāda iespēja vienkārši ziņa. About my friend, he is doing thesis. Mm -hmm. Yeah, Bini. Mm -hmm. He asked to ask for prayer. Um, okay, so let's pray for Bini. Basically, he needs to finish his thesis. He needs to Vinijs puisis, oh, kas bija pagājušais lūksim par viņu, viņam jāpēc. Those are three who have right uh, masters before you know how it is. uh, <laughs> jā, uh, kamēr tu neesi uzrakstījis magistru darbu. Sometimes there is spiritual warfare. You are writing and your computer goes off. Everything uh, is gone. Reizēm ir tā, ka <laughs> datorā kaut kas izslēdzās pazūd. Un... Okay, let's pray for our brother. Lūksim par brāli. In unity of heart.

you guys can pray for us going to Sweden. Jā, laika trūkuma dēļ beigsim, bet uh, nākušais var, varēsiet aizlūkties par mums, pirms mēs brauksim uz Viedriju. We still have 20 minutes more, so we can eat. And mums vēl ir 20 minūtes, mēs varam vēl pāriest un būt sadraudzībā, tā kā uh, to mums vēl varam paspēt. So it's fine, don't worry. Jā, nes, nesiet tādā stāvotās. Maybe our coffee time take most of the time. Yeah. Cheuer.